بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. الرحمن Mehriban Allah علم القرآن Qur'onni ta'lim berdi. Uni hepsi qilishni va tushunishni osonlashtirib berdi. خلق الإنسان Insonni yaratdi. علمه البيان Uningga maqsadini uqtirish uchun so'zlashni o'rgatdi. الشمس والقمر بحسبان Kun bilan oy o'z burishlarida muayyan والنجم والشجر يسجدان O't cho'plar, dal-daraxtlar sajda qiladi. Ya'ni Allohning irodasiga bo'ysunadi. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان Allah osmonni egiz yaratdi. O'lchamda zulm qilmasliklaringiz uchun Alloh tarozini bekitdi. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان O'lchamda odil bo'linglar. Tarozida kam bermanglar. والأرض وضعها للأنام Zaminni kishilarning foydalanishi uchun yaypon qildi. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Zaminda mevalar, bo'g'inli xurmalar bor. والحب ذو العصف والريحان Samini bor dalliq ziroatlar, xushbo'y o'simliklar bor. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? خلق الإنسان من صلصال كالفخار Alloh insonni, ya'ni otanglar odamni cheksiz jaranglaydigan sopolda quruq laydin yaratdi. وخلق الجان من مارج من نار Jinlarni o'tning yalqundan yaratdi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? رب المشرقين ورب المغربين U ikki mashriq, ya'ni kun bilan oyning chiqadigan ikki joyining Parvardigoridir. Va ikki mag'rib, ya'ni kun bilan oyning patadigan ikki joyining Parvardigoridir. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? مرج البحرين يلتقيان U ikki dengizni, biri tatliq, biri ochiq oqquzdi. Ular uchrashidi. بينهما برزخ لا يبغيان Ularning orasida to'sin bo'lib, bir-biriga qo'shilib ketmaydi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Ulardan marvoyit bilan marjon chiqadi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام Dengizlarda qaynayotgan tog'dek kiyimlar Allohning ilkididir. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinler, Pərverdigarınlarının qaysı nimətlərini inkar qılısılar? Kullu men aleyhə fân. Ziminin üstüdəki əmmi yoxuludu. Və yəbəqa vəcəhu rabbikə zül cəlali vəl ikram. Azimatlik va karamlik Parvardigoringning zoti mangu qoladi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن Osmonlardagi va zimindagi hamma Allohdan madad va rizq tilaydi. Ya'ni hamma Allohga muhtojdir. Alloh har kuni bir holatidir. Ya'ni Alloh har vaqt vujudga chiqaradigan ishlar bilan bo'lib, ularni yaratib turdi. Ahvollarni yengilab turdi. Mahluqotlarni paydo qilib turdi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? سنفرغ لكم أيها الثقلان Ey insonlar va jinlar jamoasi, sizlardan, ya'ni sizlarning amallaringlardan hisob ilishga yuzlanamiz. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Ey jinlar va insonlar jamoasi, agar sizlar Allohning qazosidan qochib, osmonlarning va zaminning chegirlaridan o'tib keta olsanglar, o'tib ketinglar. Sizlar faqat quvvat bilan o'tib keta olaysizlar. Lekin sizlarga mundaq quvvat qayerdan kelsin? فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران Qiyomat kuni sizlarga qizziq o'tning yolqini va tutuni avatildi. Sizlar o'zinglarni qo'g'diy olmaysizlar. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Qiyomat kuni farishtalarning tushishi uchun osmon yerilgan chaqda osmon do'zaxning qiziqligidan qizil guldek, qizil chamdak bo'lib qoladi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Bu kunda hech bir inson va jin o'z gunohidan so'ralmaydi. Ya'ni gunohlarning alohida alomati bo'lganlikdan mundaq so'rashga hojat bo'lmaydi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام Gunohkorlar o'zlarining yuzlari qora ko'zlari ko'k bo'lishdan iborat belgilardan to'nildi ular kukullardan va putlardan tutilib do'zaxga tashlandi فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون bu gunohkorlar inkor qiladigan jahannamdir يطوفون بينها وبين حميم آن ular do'zax bilan qaynoq suv orasida berib kelib turdi ya'ni gohida o't bilan gohida qaynoq suv bilan azoblandi فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar ولمن خاف مقام ربه جنتان parvardigoringning oldida turib hisob berishdan qo'rqqan odamga ikki jannat bor فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar ذواتا أفنان u ikki jannatda turlik mevalik daraxtlar bor فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar فيهما عينان تجريان u ikki jannatda eqib turgan ikki buloq bor فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qildizlar فيهما من كل فاكهة زوجان O iki cennette her meyveden iki kıldım var. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insanlar, cinler! sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان Ular əsərləri qelin tavardan bolğan töçəklərə yolundu. İki cənnətin meyvəsi turğan, olturğan, yatqan adamı üzəlləyidigan dərəcədə yaqındır. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar! Sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılışlar. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان u jannatlarda erlardan boshqalarga qaramaydigan erlardan burun ular bilan hech inson va jin yaqinchilik qilmagan xotinlar bor فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar كأنهن الياقوت والمرجان go'yo ular suzuklikda yoqutdir oqliqda marvoyitdir فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar هل جزاء الإحسان إلا الإحسان yaxshi ish qilg'uchi faqat yaxshi mukofotga erishidi فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar ومن دونهما جنتان u ikki jannatdan tuvanroq ikki jannat bor فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar مدهامتان u ikki jannat yop yeshildir فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar فيهما عينان نضاختان u ikki jannatda qaynab chiqib turgan ikki buloq bor فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar فيهما فاكهة ونخل ورمان u ikki jannatda mevalar xo'rmalar va anarlar bor فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar فيهن خيرات حسان u jannatlarda chiroyli xotinlar bor فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar حور مقصورات في الخيام ular jannatning chidirlarida mastura o'rlardir فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان arlardan ilgari ularga hech inson va jin yaqinchilik qilmagan فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar! Sizler perverdigarınlardan kaysi nimetlerini inkar kılıslar. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Ular yeşil yastıklarga, çıraylık bisatlarga yülengen alda istirahat kılıdı. فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام azimatlik va karamlik parvardigoringning nomi muborakdir